obnoviti njihovu vjeru. Ovaj hadis, pored toga što je jedan od dokaza muđize poslanika sallallahu alaihi wasallame, on je i nama radosna vijest što uzvišeni Allah za nije nas ostavio same na ledini, već nam uvijek šalje one koji će obnoviti od vjere ono što su ljudi umrtvili. Ne znači obnoviti vjeru, doći sa novim nečim, ne, nego znači oživjeti sunnet koga su ljudi umrtvili, mislimo na sunnet, jeli, ovdje kompletnu vjeru, pa ljudi ponekad umrtve nešto od akajda, nekad od fikha, nekad od sire, nekad od ahlaka, u svakom slučaju dolaze islamski učenjaci koji to oživljavaju. Nema sumnje kod ispravnih sljedbenika da je jedan od da je jedan od onih koji su zaduženi ovom misijom bili bio i šehol islam Muhammed ibn Abdul Wahab radijallahu ta'ala anhu Čovjek koji je u svoje vrijeme oživio ljudima od vjere ono što su mrtvili kada je u pitanju oblast teuhida i ispravnog vjerovanja. Rođen je 1115. hidžetske godine i preselio je početkom 13. hijđetskog stoljeća 1000 i 206. Pojavio se u vremenu kada je na arapskom poluostrvu i u velikom broju muslimanskih zemalja pojavilo se neispravno vjerovanje, iskrivljen akaid, koji je bio prožet sa različitim vrstama i bojama širka, velikog i malog. Pa je ljudima pojasnio Teohid ispravno vjerovanje, u pitanjima jeli, koja se tiču Teohida općenito, a u pitanjima koja se tiču u uluhije posebno. A to je i ibade. Teohidul ihlas, kako god da ga nazovete, može se može se prihvatiti. Pa su ljudi počeli prihvatati njegovu davu i njegov poziv, tako da je veliki broj islamskih učenjaka prihvatio ono čemu je pozivao. Ko čita istoriju šehol Islama Muhammeda ibn Abdul Wahaba, rahimehullahu ta'ala, vidjet će da je u mnogo čemu ličio šehol islamu ibn Tejmi. A kako ne bi ličio njemu kada je od njega uzimao znanje? Veliki, znači, obim znanja koga je uzeo, uzeo šehol islama ibn i njegovog učenika ibn Kajima. Ponaročito je ličio šehol islamu kada je u pitanju ophođenje sa neistomišljenikom ophođenje sa neistomišljenikom. Također, halifa u to vrijeme koji je bio Mohamed ibn Saud je prihvatio davu šeha i pomogao ga. Kada je šeh došao, prvo sakrio se od halife, pa su potom obavijestili njegovu ženu koja je bilo, bila izričito razumna žena, pa je prihvatila poziv šeha i obratila se svome mužu, kaže, to ti je, kaže, plijen koga ti je Allah poslao, nemoj ga odbiti. Prihvati njegov poziv, pa ga je prihvatio i pomogao ga i pomogao ovu davu. No međutim, nakon pojave Muhammed ibn i daveta koga je prezentirao ljudima, kao i obično, pojavili su se ljudi koji nisu to prihvatili koji su se žestoko i svim mogućim raspoloživim sredstvima suprostavili njegovom, njegovom pozivu. Pa su govorili da je mušebbiha antropomorfist. Pa su govorili da ne daje poslaniku sallallahu alejhi njegovo pravo. Pa su govorili da je ekstreman. Pa su govorili da se ulema ne slaže sa njim, ni u kom pogledu. Pa su govorili da je on poseban mezheb, zaseban. Pa su govorili da on obavezuje ljude da čine hijđru k njemu i njegovoj davi. I svako ko nije uz njega da nije musliman. Pa su ga osuđivali za tekfir, da tekfiri muslimane, općenito i slično tome. Znači brojne optužbe su iznesene na, na šeha i na njegovu davu. Svakako ove optužbe su neistinite. To su samo smicalice koje su pripremali da uguše njegovu davu u bešici. No, međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Htio je da ispravno vjerovanje i čiste uhid da se raširi u to, u to vrijeme. Pa su odgovarali kako šehol islam, mislim na Muhammed ibn Abdul tako i njegovi potomci, njegova djeca, njegovi unuci i učenjaci koji su došli nakon njega odgovarali su na ove optužbe. Ne možemo odgovoriti na sve optužbe, to je nemoguće, no međutim samo ćemo ovdje spomenuti jednu, a to je zadnja optužba koju sam spomenuo, da je on proglašavao nevjernicima muslimane. Pa kaže šejh Abu Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan u pismu koga je uputio nekim radikalima upozoravajući ih na opasnost od puta tektira koji su izabrali i odličujući se od njega. U jednom opširnom izlaganju odbacio je optužbu da vođa reformatorskog pokreta i njegove pristalice ljude proglašavaju nevjernicima. U pismu stoji, znači šeha Belatif se obraća ovim radikalima, savjetuje i nasihatim im čini, pa kaže ovo pismo sam im poslao 1263. godine. Znači, nepuni 60 godina nakon smrti šeha. Kaže, u Ahsi sam sreo trojicu ljudi sličnih vama. Kome se obraća? Radikalima. Šeh Abdulatif, rahimahullahu obraća se radikalima. Kaže, u Ahsi sam sreo trojicu ljudi sličnih vama, koji pravi put napustiše. Ostavili su i džumu i namazu u džematu i nevjernicima su proglasili muslimane u tom mjestu. Zato se slične argumente vašim i kažu stranici Asije se druže sa Fejruzom, a on i njemu slični nisu zanijekali taguta. I on nije jasno izjavio da mu je djed nevjernik, koji je odbio poziv šeha Muhammeda i suprostavio mu se. Njih dvojica mi rekao ko se jasno ne, ne izjašnjava da je on nevjernik, takav u Allaha ne vjeruje. Jer nije taguta zanijekao a onaj ko se sa njima druži i sjedi, i je kao oni. Potom kaže šef Abdulatif, u početku su tvrdili da su oni na vjerovanju Muhammeda ibn Abdul Wahaba i da imaju njegova pisma. Međutim, ja sam razotkrio njihovu nejasnoću i opovrgao e, njihovu zabludu dokazima koji su u tom momentu bili dostupni. Kazao sam da je Šej Muhammed ibn Abdul čisto takvog vjerovanja i takvog puta i da on osuđuje za nevjerstvo samo za ona djela oko kojih se muslimani slažu ili su se složili, znači da je njihov počinilac nevjernik, kao veliki širk i kao nevjerovanju Allahove ajete i poslanika sallallahu alaihi sallame ili nešto od toga, tek nakon što se iznesu, znači kada se jasno iznesu i dostave argumenti. Ovo je bila znači šta? Negiranje te batil optužbe. I vidimo da se istorija ponavlja. Znači, iste stvari se ponavljaju, iste stvari se pričaju. Pa istorija, kao što smo govorili prije, nije ništa novo. To je u stvari ista stvar koja se ponavlja, ovaj, da se to dešavalo i u stoljećima, znači prije, i u stoljećima prije nas. Ja ne bih puno govorio o istoriji šeha Muhammeda ibn Abdul Wahaba. To je veliki alim ovoga ummeta koji je znao, dao znači, značajan doprinos na polju širenja ispravnog teohida, napisao brojne knjige, napisao je djelo Teuhidu, uh, eh, Kitabu Teuhid, napisao je djelo Kešfu Šubuhat, napisao je djelo Usulul Iman i druga djela koja su poznata znači od njega. Ima knjiga Islam, a ne vehabizam, ko želi da se upozna znači sa istorijom ovoga učenjaka i njegovim pokretom sve je u detalje objašnjeno, pa zbog toga nećemo znači duljiti, govoreći o njegovoj biografiji, a o njoj bi se moglo puno govoriti. I o tom Mubarek pokretu koga je pokrenuo ovaj veliki islamski učenjak. Jedno od najvažnijih dijela koje je napisao šeh jeste dijelo Kitabu Teuhid, knjiga Teuhida. koga je napisao i ovo dijelo je dokaz pravovjernim, a trn u oku krivovjerni. Pa ćemo uz Allahu te barake pomoć početi sa komentarom ovoga dijela Kitabu Teuhid molit će Allaha te Kevoteala da nam da razboritosti da ga prokomentarišemo na najljepši način. Ova knjiga je od vremena njenog pisanja do danas u opticaju i uče ljudi. Neki je uče na pamet. I sve što je spomenuto u njoj, knjiga je prilično kratka sama po sebi. Komentar, imaju brojni komentari, su malo opširniji. Ali je uče, znači, kao što se uče tekstovi, kuransko-hadijski tekstovi. Zato što je sigurno u ovome, znači, segmentu jedna od najboljih knjiga koja je, koja je ikada napisana. Uzvišen je Allah Tebarak Jotala je uputio šeha da pojasni ljudima istinu kada je u pitanju teohid i ispravno vjerovanje. I da osudi sve što se je do tada i u to vrijeme činilo od širkijata i stvari koje su oprečne teohidu i ispravnom vjerovanju. Pa je šejh pozivao ljude u na kaj a zabranio im da čine ono što su činili mušici u to vrijeme, od obožavanja drveća, kamenja, kaburova, taguta, kipova, koji su vjerovali u sihirbaze i u ljude koji su prolicali sudbinu ljudima na osnovu zvijezda i drugih poruka koji se pojavili. Pa je tako ovaj dokazao znači neosnovanost njihovog puta ili batil dave koju su činili i koju su ljude pozivali. Kazali smo da su mnogi islamski učenjaci prišli njegovoj davi i odazvali se, a među njima je bio i Muhammed ibn Ismail Sanani, poznati islamski učenjak koji ima svoje djela Subul Salam i druga djela koji ga je pohvalio u svojim stihovima, svojim poznatim stihovima. Tema ili tematika ove knjige koju je napisao vezana je za ono zbog čega je uzvišen Allah te barak poslao poslanike. Pa je došao sa dokazima iz Kur'ana i sunneta kada je u pitanju ispravan teohid, isto tako pojasnio ono što anulira i što je oprečno ispravnom teohidu ispravnom vjerovanju. Ili što umanjuje njegovu potpunost. Znači, ili ga anulira ili umanjuje njegovu potpunost. Šir anulira. A šir može šta i umanjiti njegovu potpunost, tako? Ne mora znači da će svaki širk anulirati šta? Iman. Teohid. Koji ga širk neće anulirati? Mali širk. On će ga umanjiti. Spusti ga na jednu malu razinu, ali ga nije potpuno sanulirao. Kao što će ga umanjiti i veliki grijeh i mali grijeh će ga umanjiti, jer nije čovjek, znači, upotpunio onaj iman koji mu je obavezan. Ovu knjigu je komentarisao njegov unuk Suleiman ibn Abdillah Abdullah je sin Muhammedov, sin šehov. A Suleiman je sin Abdullahu, Pa je, znači, on unuk šeha. On ga je, komentarisao je, znači, ovo njegovo dijelo jednim lijepim komentarom, no međutim nije ga završio. I nazvao ga je Tejsirul Azizi Al-Hamid i šerhe Tevhid. Pa nije dovršio ovo djelo, pa je došao Abdurrahman ibn Hasan ali šejh, pa je ovo dijelo koje je pisao Sulejman ibn Abdillah skratio, dotjerao, upotpunio, došao sa dodatnim znači koristima i onda ga kao takvo objavio je znači u ovome znači obliku i nazvao ga Fethul Međid šerhu Kitabit Pa ćemo znači raditi po tom komentaru koji se zove Fethul Međid koji je komentar na knjigu Kitabu Tevhid. Šarhul Međid je napisao ko? Abdurrahman ibn Hasan ali ših. A Kitabu Tevhid je napisao Muhammed ibn Abdul Wahab. Pa počinje Kala al-Musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Rekao je autor. Kada kažemo autor, na koga mislimo? na Muhammeda ibn Abdul na šeha Muhammeda ibn Abdul Wahab. Na njega mislimo. On je autor, a ovo je drugo komentar. Pa tako se daje komentar. Učenjaci pišu knjigu skraćeno i onda neko daje komentar. Kaže, na primjer, autor, potom izapere usta i nos. Na primjer, ide dalje. Potom opere svoje lice tri puta. Stoji se skraćeno. I zapere svoje usta i nos, za to treba cijelo predavanje. Možda i više, možda i dva predavanja, možda i više. Da pojasniš Kakav je hukmi propis za ili važi, ili su pard, da pojasniš hikmet, mudrost od zapiranje usta i za Da pojasniš način zapiranja, vidate koji se pre tome čini, kojom se rukom izapira. Znači sve sto razilaženje među islamskim učenjima, hadis koji su došli, da li se razdvaja, da li zajednički, sve sto mesele koje se vežu za Za to pitanje. Ali on spomenuo to kratko. E tako je ovdje šejh spomenuo, kaže, znači dolazi sa tekstovima i rečenicama koje su kratke i ukazuju na nešto, no međutim može se na dati šta? Komentar, kao i Kur'an, kao i sunnet. Zašto imamo komentare na, na Kur'an, zašto imamo komentare hadijskih zbirki i tako dalje. Pa kaže ovdje Bismillahirrahmanirrahim. Počeo je svoju knjigu sa čime? Bismilom. Ugledajući se na Kur'an. Jer u Kur'anu se počinje čime? Bismilom. Kur'an časom se počinje bismilom. Prije pa Fatiha imate šta? Bismilom. Pa se počinje bismilom. I gledajući se na hadis poslanika sallallahu alaihi vseleme, svaka stvar koja se ne počne sa bismilom krnjava je. I ugledajući se na hadis, svaka stvar koja se ne počne sa zahvalom Allahu krnjava je. I slično tome, hadis se navode u ovome kontekstu, prihvatili su neki islamski učenjaci poput imama Neovija, Ibn Salaha i drugi, no međutim ispravljamo da su ovi hadisi daji, da nisu vjerodostojni. Da ovi hadisi nisu šta? Vjerodostojni u ovome kontekstu. Ali imamo, ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi imamo njegovu praksu, a to je da bi pisao bisminu uvijek prije nego što bi, poslao pisma, znači vladarima koji su vladali svojim narodima u njegovo vrijeme, sallallahu alaihi Pa je poslao pisma pa napiše, napiše bismillahirrahmanirrahim. Pa kao što je uradio sa Heraklom i drugima kada je pisao, kako sam ovdje u sahihu i kod drugih. Pa je znači to sunne da se počne sa Allahovim imenom, da se počne sa Allahovim imenom. A negdje se navodi samo Bismillah. Da je autor rekao samo šta? Bismillah. Zašto samo Bismillah? Zato što je dovoljno reći Bismillah kad nešto počinje. Kad čovjek hoće da spomene Allaho ime pri nekom dijelu, ne mora reći ar-Rahim. spominjati svojstva Allaha te barek dovoljno je kazati Bismillah. Tako govori pri tako govori pri abdesta i tako dalje. To je znači Bismillah u ime Allaha skraćeno i autor je u nekim se navodi ovim primjercima da je skratio radi toga da ne dulji. Jer je njegova knjiga sva kratka. A islamski učenjaci kada govore svaku riječ važu i gledaju da nema ponavljanja. Da nema riječi koja na tom mjestu nema veliko značenje ili da se može bez nje. To izbjegavaju. Naročito, braćo, arapski jezik to nikako ne prihvata. U arapskom je pravilo sve što možeš kazati sa dvije riječi ne smiješ kazati sa tri. Takav je Kur'an, takav je sunnet i takav je arapski jezik. On ne prihvata objašnjenja koja i kolanja i kruženja koja nemaju nikakvi značaj. Nego znači kaže se nešto kratko, oni kažu da su najbolje riječi ma kalle što je manje riječi, a što su znači rečitije i što više ukazuju na značaj. Hoće li još neko kazati ima li dokaz da je još neko od poslanika počinjao pisati tako knjige. Sulejman a.s. Innehu min Sulejmane wa innehu rahim. Pa i Sulejman kad kada innehu min Sulejmane, on je od Sulejmana ko? Taj hitab ili knjiga bism, počinje bismillahirrahmanirrahim. I onda nakon toga čita šta je Sulejman sam napisao. Pa je znači tako počeo i autor ovo ovo djelo. Zaboravio sam spomenuti da ovaj šejh Suleiman ibn Abdullah koji je napisao znači prvi ovaj komentar Tesirul Aziz a da je on imao jednu tešku konačnicu da je iskušan bio da ga je Ibrahim Paša priveo i da je pustio muziku pred njim znači da se igra i pleše da bi ga razljutio i nakon toga naredio svoje vojci da ga izvedu na na jedno mezarje gdje su ga raskomadali sa, sa znači, vatrenim oružjem i pucima, ono što je bilo dostupno u, to, u to vrijeme, rahimahullahu ta'ala. Bismillah, ikra bismi rabbik, Uči u ime gospodara, bismillah. Pa je počinjanje, znači, dijela sa bisminetom, velika stvar. Pa čovjek počinje sa svoje djela bisminetom čak kada i Eđelnakumullah ulazi u nužnik, ulazi sa bismilata. Izgovori bismillah prije, jel? Jer došlo je u predajama kod Ibn i drugi predaje koje su dobre, da se uz, znači onu dovu dodaje šta i bismillah. Pa čovjek, znači, počinje svoja djela sa bismillah. Kitabu Teuhid. Teuhid ima svoje dvije vrste. Ima prvo teuhidu rububije Wal esmaje wa sifat, to je jedna vrsta, teuhid rububijeta, pojasnit ćemo šta je to, i teuhid el esma wa sifat, imena i svojstava, to je jedan teuhid. Imate drugi, teuhidul uluhije, teuhidul uluhijeta, ili teuhidul ibade, ili teuhid ibadeta. Prvi je potvrda stvarnosti Allahovog te barake bića. Njegovih radnji, njegovog govora, njegovih imena, znači govora kada imate u knjigama, ili potvrde to da govori sa svojim bićima, sa kim želi i kada želi i kako želi, i potvrda njegovog kadera i njegove mudrosti te barake otala. I Kur'an govori o ome na mnogim mjestima, imate u suri El Hadid, imate u suri Taha, imate na kraju suri al Hašr, imate u suri Srđde, imate u Ali Imran i u suri Kulhu Allahu Ahad, cijela ta sura i druge sure. Druga vrsta je, znači, rububije, rububije znači pripisuje se Allahu te da je on taj koji je, jeli, mora mu se pripisati i priznati da je on taj koji je stvorio ljude, koji ih obskrbljuje. I njegove, znači njegova lijepa imena i lijepa svojstva. Dok druga vrsta, i bade, i to je tematika ove knjige. Znači tematika knjige Kitabu Teohid, cilja se tevhidu el ibade. Tevhid ibadeta. A ne cilja se ne cilja se one prve dvije vrste. Zbog njene važnosti i zbog toga što je ovaj tevhid bio problem u vrijeme šehol Islama Muhammeda ibn Abdul Wahab.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 i o tome se govori u suri Al-Mu'mini, sura Al-Arafi, sura al i na brojnim drugim mjestima. U stvari, u cijelom Kur'anu, cijeli Kur'an je prožet ovim značenjima. Jer u Kur'anu se spominje ili se spominju Allahova barak tala imena njegova svojstva. Jel u redu? Ili imena ili svojstva. Ili se spominje ibadet, poziv na ibadet Allahu te teala i da se ostavi sve ono što se obožava mimo njega. Ili je poziv na činjenje naređenog i ostavljanje zabranjenog. A to je od nužnosti i potpunosti čega? Teohida. Govorimo Kazali smo da je Kur'an prožet sav teuhidom, ovim značajem. Pa ili je riječ o Allahovim imenima i o njegovim svojstvima i o tome kako uzvišenje Allah stvara i kako umrtljuje. Ili je prožet ibadetom pokornošću Allahu te i Otana i da se ostavi šir i sve ono što anulira teuhid ili ga umanjuje. Ili je naredba i zabrana propisi. A oni su ti koji upotpunjuju teohid I oni su od ispravnih, znači ispravni produkti teohida bivaju kroz djela. Ili govori uzvišeni Allah te barek tala priješnjim narodima. Kako je, kako su živjeli i kako su bili nepokorni u teohidu pa ih je kaznio. Pa je ta kazna zbog čega? Zbog ostavljanja teohida. Ili govori o vjernicima kakva ih nagrada čeka ako ga budu iskreno obožavali. Pa je to šta? Nagrada teohida. Pa je to nagrada teohida. Pa kaže šehol Islam ibn Kajim, kaže pa je Kur'an cijeli teohid. I zaista kad se pogleda ovo značenje, znači ili je, govori se o teohidu rububije, ili o teuhidu lesmaju osifat, ili se govori o teuhidu ibade, ili se govori o propisima, a oni su opet, znači, ovaj produkt ispravnog vjerovanja, isto tako i ostavljanje, i uputpunjuju to ispravno vjerovanje, i isto tako imamo a, pored, znači, pored naredbi i zabrana imamo habere i vijesti koje su bile ovaj, koji je svedan za priješnje narode, što je opet pitanje teohida, zato što su ili ostavili teohid, ili se vladali po teohidu, pa imaju ili nagradu ili kaznu, pa je tako Kur'an cijeli teohid i vjerovanje u Allaha te barake od Kaže šehol islam, kada autor kaže, kaže šehol islam, misli na šehol islama Ibn Taymiyu. Ibn I ovo je pravilo kod koga? Kod Sulejmana ibn Abdillaha koji je napisao prvi komentar. pa ga je šeha Abdurrahman skratio i dotjerao. Pa kada kaže, kaže autor, kada kaže, kaže šehul Islam, autor kada kaže, misli na, a, mislim autor, kada kažem autor komentara, misli na Ibn Tejmiju. A kada kaže, kaže Hafil, misli na Ibn Hajar al To je njegovo znači, pravilo koje je vezano, u za njegovu knjigu. Kaže šehul Islam, i Teuhid, zbog koga je uzvišen Allah te barak i poslao poslanike, on u sebi sadrži potvrdu Allahove jednoće, da se to posjedoči, da se to posjedoči riječima La ilaha illallah. I da se niko ne obožava mimo Allaha. I da se ne, ne oslanja ni na koga osim na Allaha. I da se čovjek, da ne voli osim zbog Allaha, niti da ne prijateljuje i ne mrzi osim zbog Allaha te barake o I da ne radi ništa osim zbog njega zaođa. Sve u njegovo ime radi. I da se potvrde njegova imena i njegova svojstva. Kaže, da se potvrde čime. Kada kažemo da je uzvišeni Allah te barek jedan, i da se samo on može obožavati i da se ni na koga drugog čovjek ne smije oslanjati i ni zbog koga drugog ni uči drugo ime raditi i ni uči drugo ime voljeti i mrziti, onda to neminovno prouzrokuje da kažemo da je Allah azeođel jedini stvoritelj i da ima lijepa imena i lijepa svojstva. tako? Kaže uzvišeni Allah te barake od u ilahukum ilahu rahim i vaš gospodar je Bog, jedan Bog. Nema drugog osim njega, Ar-Rahmanu Rahim, milostivi sam milost. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد i Allah Azeođel kaže nemojte uzimati dva Boga jer nemaju dva Boga, on je Bog jedan. Ome jedu ma Allah ilahen ahare la ilahen ahare la burhane lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ako bude mimo Allaha drugog Boga dovio o kakvom nikakvog dokaza nema takvom obračun takvog će biti kod Allaha za ođel a nevjernici neće nikada uspjeti i kaže uzvišeni was'al man arsalna min qablike min rusulina min duni rahmani aliheten i ti pitaj one koje smo prije tebe od poslanika postali, jesmo li mi tu učinili Boga mimo Allaha da se obožava? Stoga je davet svih poslanika bio, bio da pozivaju ljude u vjerovanje i obožavanje jednog stvoritelja Tebara Keotala koji nema sudruga. قد كان لكم أسة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده I kada je rekao Ibrahim, kaže vi o Ibrahimu, kaže Allah vi u Ibrahimu, Imate lijep uzor i oni koji su bili sa njim kada su kazali svome narodu, mi se odričemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. I mi smo kufur u vas počinili i između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja Za uvijek, sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedinog. I kaže na Allah, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. A oni su kada im se kaže nema Boga osim Allaha bili oholi, oholili su se. O jekulune e inna letariku alihetina li ša'ilim međnun. Kažu, hoćemo mi to ostaviti mi naša, naša božanstva zbog ludog pjesnika. Kada kažemo teuhid, time se ne misli samo na teuhidu rububije. Da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet. I stvorio sve što nas okružuje. Kao što smatraju neki koji su od Ehlul Kelama i Sufije, da čovjek ako potvrdi da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet i koji obskrbljuje ljude, da je potvrdio kulminaciju teohida, da nema nakon toga ništa više, što je pogrešno. Što je pogrešno. Jer čovjek kada bi potvrdio Allahu te barek dala lijepa imena, lijepa svojstva i negirao od njega sve što mu ne priliči i priznao da je uzvišen Allah taj koji stvara i koji umrtljuje i koji obskrbljuje, ne bi time bio samo muvahid. Dok ne posjedoči da je Allah jedan jedini i jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Znači ne bi mu ona prva vrsta teohida sama po sebi koristila. Jer prva vrsta teohida sama po sebi ne potvrđuje drugu. Potvrđuje je, može se iz nje izvući taj zaključak. Može se izvući taj zaključak, no međutim, ne može se izvući taj zaključak kao što se može izvući iz prve vrste teohida za drugu. Ne, ne, iz prve za drugu, a to je teohidu to je prva, o njoj govorimo. Iz nje se može izvući druga i treća, ako ćemo po toj podjeli, lahko. Teohidu rububije i teohidu alesmaju osifat. Dok iz ove teohidu rububije može se izvući, i to se i u Kur'anu spominje, u suri spominje se znači taj način kako da se a, teohidu rububije uzme kao za stepenice do teohidu elulohije. No međutim, iz prve se lakše izvlači znači drugo. Jer ako ima samo jedan Bog koji je istinsko božanstvo i koji zaslužuje da bude obožavan, onda je taj, onda on taj koji je stvorio ljude, koji je nema nikom mimo šta. Mimo njega, on je jedino božanstvo. Dok je kod nje bilo teohidu rububije, ali su bila šta i druga, bilo druga božanstva. Pa čovjek bi znači morao potvrditi da je uzvišen Allah znači jedino božanstvo, pored kojega se ne smije znači drugo božanstvo obožavati. Mušici Arapi u to vrijeme su potvrđivali svi. Nema posebni razilaženja da su potvrđivali da je uzvišeni Allah taj koji stvara i koji mrtvuje ljudi. I koji ih obskrbljuje. No međutim, pored toga, oni su nazvani mušicima. Oma yu'minu ektarum billahi illa wahum mušrikun, kaže uzvišeni Allah u suri Jusuf. I njih većina ne vjeruju u Allaha osim da su mušici. Čudan ajet. I njih većina ne vjeruje Allaha osim da su mušici. Kako vjeruju Allaha mušici? Kažu učenjaci Selefa, vjerovali su Allaha u Teohidu Rububije. Kada ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. Ko je vas stvorio, kažu Allah. Ko vas obskrbljuje, kažu Allah. Pa je to bilo njihovo vjerovanje. Jesu li vjerovali? Jesu vjerovali. To niko ne može opomognuti da su oni vjerovali, da su imali iman u ovome i ovu vrstu Teohida da su imali. Možda bolje nego danas veliki broj muslimana. No međutim, gdje je problem nastao? U onoj prvoj bitnijoj vrsti teohida koja je predmet našeg govora, a to je teohidula ibade. I tu su znači napravili, tu su napravili propust i tu su napravili grešku, pa zbog toga su nazvali illa vohum mušrikun, osim da čine širk, gdje? U teohidula ibade. Pa su pomiješali iman sa širkom, pa im nije koristio iman, jer ne može, znači, širk je, znači, jedini grijeh koji kad dođe do imana, uništava ga u potpunosti. Mislite se li širk kupar zajednički? Kada bi čovjek rekao, oni su govorili, oni su imali jednu izreku, kažu, na hađu su govorili, lebejke Allahuma lebejk, lebejke la šerike leke, illa šeriken huwa leke, temliku melek. Tako su govorili telbiju. Kažu, odazivamo ti se, gospodo naš, odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga koga imaš. Posjeduješ njega i sve što on posjeduje. Pazite kako su napravili širk upakovan. Ima Allah sudruga, ali taj sudrug koga Allah te baratela ima, uzvišeni je Allah vlada sa njim i sa svim što on šta ima i što vlada, što posjeduje. Kada bi čovjek kazao, uzvišeni Allah, ima još jedan Bog pored Allaha. Jadan billah. Taj Bog stvara i umrtuje sve, no međutim, uzvišeni Allah može njega usmrtiti i može ga Može raditi šta želi, jer on vlada sa njim, a on ne vlada sa Allahom. Opet je bio šta? Opet bio Bez obzira što si ti stavio da uzvišeni Allah ima moć na njim, ali si njega učinio čime? Božanstvom. I dok si ga učinio božanstvom, učinio si širk. Pa to znači, to je pogrešno. Pa je znači s te strane bio, i to je bio kod njih problem. To je bio kod njih problem, zar je učinio, kažu, zar je učinio božanstva jednim bogom. Pa nije svako, znači, ko potvrdi da je uzvišeni Allah taj koji stvara i da mu svojstva njegovog rububijeta i potvrdi lijepa imena i svojstva, ne znači da će biti, da će biti time samo čak i da ovaj, potvrdi mu sve što zahtjeva rububijet, neće biti, znači, vjernik dok ne potvrdi uluhijet. Jer može čovjek potvrditi njemu rububijet, a moli drugog mimo Allaha, da mu dade ono nego ono što samo može uzvišeni Allah dati, ili da se boji drugog kao što se boji Allaha, ili da voli radi drugog i da mrzi radi drugog. Kažemo, većina mušika je vjerovala u Allaha te barakala s te strane, ali su mu učinili širk u, e, u ibadetu i učinili mu znači, božanstva koja su prizivali mimo Allaha. Em tehadu min duni Allahi Kul evelev kanu la yamlikune shay'an wa Zar su oni to učinili pored Allaha druga božanstva? Reci zar iako ništa ne posjeduju i razuma nemaju. I kaže uzvišeni u ja'budune min dunillahi ma la I obožavaju pored Allaha oni što im ne šteti i što im ne koristi. Ni koristi štetu nikako ne mogu nanijeti, pa ih pored toga obožavaju. I kaže uzvišeni Allah te barake otala, ominen nasi me jetehidu min duni Allahi ke hubbillah. ima od ljudi koji uzimaju pored Allaha druge bogove, vole ih kao što se Allah voli. Pa vidimo znači koliko su ovi ljudi ogrezli u širku kada su Allahu te barake pripisali druga. Nisu to uradili u rububijetu u rubobijetu to isto nisu učinili. Niko od njih nije kazao da ga obskrbljuje neko drugim ima Allah. No međutim, to su učinili u, to su učinili u A ibade koji je naj znači bitniji vid vid Nakon toga autor knjige Kitabu Tauhid kaže Oma haletul džine u linse ili abudun i ljude i džine nisam stvorio ni zbog čega drugog nego da me obožavaju. Pa ćemo inša Allah u našem narodnom druženju govoriti o ovom ajetu i onome što je komentator spominjao kada je u pitanju ovaj citat. Molim Allah, te da nas uputi na pravi put, da našoj vjeri, ispravno vjerovanje, spouči sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam i da nas učvrsti na istin dok ne sretemo njega, te je od tara jednog jedinog, Allahu ta'ala anem, wa sallam ahmanu nabina Muhammed, wa ala alihi wa sallam.